บุ๊กทูเก้าสิบสามอนุประโยคใช้เชื่อม Складно підрядні речення з чи. ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ Я не знаю, чи він мене кохає. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ Я не знаю, чи він повернеться. ฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ Я не знаю, чи він мені зателефонує. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Чи він мене любить? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Чи він повернеться? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Чи зателефонує він мені? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Я запитую себе, чи думає він про мене? ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Я запитую себе, чи має він іншу? ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Я запитую себе, чи він бреше. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Чи думає він про мене? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Чи має він іншу? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Чи говорить він правду? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ Я сумніваюся, що я дійсно йому подобаюсь. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Я сумніваюся, що він мені напише. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Я сумніваюся, що він зі мною одружиться. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Чи дійсно я йому подобаюсь? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Чи дійсно він мені напише? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Чи дійсно він зі мною одружиться?